บุ๊กทูสี่สิบ forty, Forty. การสอบถามทาง asking for directions. Asking for directions. ขอโทษครับ Excuse me, Excuse me. ช่วยผมทีได้ไหมครับ Can you help me Can you help me แถวนี้มีร้านอาหารดี ๆ ไหมครับ Is there a good restaurant around here Is there a good restaurant around here เลี้ยวซ้ายที่หัวมุมครับ Take a left at the corner Take a left at the corner ต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดครับ Then go straight for a while Then go straight for a while ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรครับ Then go right for a hundred meters Then go right for a hundred meters. คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้ You can also take the bus. You can also take the bus. คุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้ You can also take the tram. You can also take the tram. คุณขับรถตามผมไปก็ได้ You can also follow me with your car. You can also follow me with your car. ผมจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรครับ How do I get to the soccer stadium? How do I get to the football stadium? ข้ามสะพานไปครับ cross the bridge cross the bridge ลอดอุโมงค์ไปครับ go through the tunnel go through the tunnel ขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามครับ Drive until you reach the third traffic light. Drive until you reach the third traffic light. ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกครับ Then turn into the first street on your right. Then turn into the first street on your right. ต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อย ๆ ผ่านสี่แยกถัดไป Then drive straight through the next intersection. Then drive straight through the next intersection. ขอโทษครับ ผมจะไปสนามบินได้อย่างไรครับ Excuse me. How do I get to the airport? Excuse me. How do I get to the airport? วิธีที่ดีที่สุดคือ ไปโดยรถไฟใต้ดิน It is best if you take the subway. It is best if you take the underground. ออกที่สถานีสุดท้าย Simply get out at the last stop.